ku munsi wahariwe guhimbariza k'Imana mu madini atandukanye aha turibaza duti mbega uyu munsi n'uyuhe nibihe bikorwa vyemewe canke bibujije gukorwa kuri uyu munsi ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kurabira hamwe muri kino kiganiro mwateguriwe na Jewe Vestine Butoyi nkabanda bahaye ikaze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro mu ntango ya kino kiganiro mu ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi bavuga ko umunsi wo guhimbaza imana ari uwugira indwi aha jean claude manirakiza asigura ko uwo munsi ari uwa gatandatu mu bimenyerewe na benshi umunsi duhimbaza ko imana ni umunsi w'indwi nk'uko ishengero ryitwa adivantisite b'umunsi w'indwi umunsi w'indwi nawo tukaba tubona ko ari umunsi benshi bita samedi kubera yuko ukurikiranye kazinduzi ariyo dictionnaire zirerekana neza yuko umunsi w'indwi ari samedi ariko kandi urabye kuri calendrier y'abongereza barabitomora neza cyane kuko berekana umunsi wa mbere ko ari dimanche aho bavuga sunday hanyuma samedi turasoma mu gitabo c'itanguriro igice cya kabiri umurongo wa mbere gushika gatatu imana yaremye mu minsi itandatu umunsi ugira indwi iraruhuka kandi icyo kiruhuko cayo yavuze iti iraweza iwuha umugisha kuko ari umunsi itoranije mu yindi minsi yose kugira ngo abayubaha abariho bazohora basenga muri ekleziya katolika naho uwo munsi wahariwe guhimbaza imana ngo ni umunsi ugira indwi nabo nyene patiri Gratien Niyuhire asanzwe yigisha yigisha icigwa c'amasabamana muri seminari nkuru yo kukiryama avuga ko ari kuwa Mungu ngo kuko kuwa Mungu ari naho hahimbazwa gupfa n'izuka vya Yezu Kristu Change Yesu Kristo kuri twebwe abakatolika umunsi wahariwe Imana iriko irakora iriko iratunganya isi uko tuyibona uko uye hanyuma ngo umunsi w'indwi iciraruhura kujijuka ivyo rero muri ya dini y'abayahudi baci bavuga bati umunsi w'indwi ni umunsi w'akaruhuko nka kurya imana yakoze iminsi itandatu igahinyanyura isi uko tuyibona n'ivyiza vyose biriko hanyuma ku munsi w'indwi ikaruhuka natwe tuzohora turuhuka ku munsi ugira ndwi dukurikije novuga ntumbero y'imana ariko rero twebwe abakatolika ntitwahagaze cane cane kuri ako karuhuko ko ku munsi ugira ndwi ego niko no mu mabwirizwa y'imana ibwirizwa rya kane kudutumira kuruhuka tugasonera n'uwo munsi w'Imana abakatorika rero twaciye dutera imbere novuga nti mu guhinyanyura uwo munsi w'amashemezo y'Imana ko twavuze tuti uyo munsi ntiwo munsi w'Imana usanzwe niwo munsi twibuka intsinzi ya Kristo si ukugira ngo dusenge gusa turasenga cyane gose tuninahazana cyane cyane iryo zuka rya yezu kristu none ivyo vyavuye kugira ngo mwebwe muhimbaze umunsi w'imana ku munsi twita dimanshi umunsi wa mungu muhimbazanye n'iryo zuka rya yezu kristu abakirisu novuga nti umuntu agiye kuraba abakirisu ba mbere bararabye bategoye data wanje twebwe mu bayahudi twahora duhimbaza uwo munsi wa shaba umunsi w'akaruhuko nabo nyene mugabo baraja gusenga batiyamara rero kuri twebwe uyo munsi ntiwoba umunsi wo kuja mu isinagoga y'amasengero basengeramo canke muri rwa rusengero rukuru rw'i Yerusalemu batekaye kuko uyu munsi utwibutsa n'intsinzi ya Yezu Kristo kuko uyu munsi mu bitabo vyeranda umuntu agiye kuraba mu nkuru nziza niho bavuga bati mm, erega yezu yazutse ku munsi wa pasika ni ukuvuga iki wa munsi bahora bahimbaza bibuka ijabuka ry'abanyisirayeli bavuye mu misiri umuja wo mu misiri hanyuma bakaca baja muri yasi imana yari yabemereye bakawita pasika ijabuka gusohoka kuva mu magume barimwo mu buja bwo mu misiri bakaja mu isi novuga ntimana izobereka aho bazoba bidegembya bati rero uwo munsi twebwe tubona yuko ujanye n'umunsi w'insinzi ya kirisi yesu izuka rya yesu ariho haho rero abakirisu baci bavuga bati ntitugihimbaza gusa ijabuka nk'abayahudi muri ivyo byo gusenga ni ukwemera tuzohimbaza intsinzi ya kristo pasika novuga nti kuri bo ryajabuka nyamukuru niryo oya aho ubuzima butsinda urupfu aho ineza itsinda inabi aho umuco ukwira hose ukirukana mbere n'umuzimagiza wari mu bantu mu mitima y'abantu mwavuze yuko imana yaremye kuva kuwa mbere igeze ku munsi wa gatandatu iraruhuka mbega ni kwerekana mu munsi w'indwi muca muvuga ati nuwo gusenga kandi tutahura kumengana umunsi wo kuruhuka ego mu bisanzwe ni umunsi wo gusenga nivyo ariko rero nako karuhuko karimwo ni umunsi wo gusenga kubera iki erega bujya naho imana yo yaruhutse ego yararuhutse nivyo ariko kuri twebwe ako karuhuko kaca kaba karyo k'abakirisu kugira ngo babonane n'imana baganire n'imana bashobore kuyugurukira bayiyagire bayiture ibyo bafise ku mutima nayo ibayagire ibature intumbero ishaka kubera babereka mu buzima bwabo mu bisanzwe twavuze tuti ni umunsi w'imana ariko kare bavuga bati harimwo urabye mu baromani wari umunsi w'ikimana ikigigwamana cy'izuba nicyo gituma ugiye kuraba nko mu bongereza ni sandeyi umunsi w'izuba no mu gidagi naho nyene kivuga uko nyene umunsi w'izuba ariko rero abakirisu bacu bavuga ati mm, izuba nyamukuru twebwe dufise ni yezu kristo niwe yerekanye umuco w'imana by'imana niwe yerekanye ubutore bw'imana niwe yerekanye ibyiza by'imana wa munsi rero twogera tuti akaruhuko ubwa mbere ho abayisilamu twebwe dusenga inshuro zitanu ku munsi urumva ko ni kenshi ku rugero rw'aho bisobanura ko imisi yose twebwe iba ari mikuru cyane kubwo guhimbaza imana ariko hariho icyo twita umunsi usumba iyindi muri jya minsi indwi igize iyinga eh, uwo munsi rero muri isilamu uriho biriho uwo munsi nawo ukaba ari umunsi ugira gatandatu w'iminsi indwi kumbure mu biharuro niwo munsi adamu yaremeweko niwo munsi adamu yaremeweko amaze kuremwa kuri uwo munsi nyene niwo munsi imana yamwinjije muri rya tongo rya edeni ari kumwe n'umufasha wiwe eva ati kuri uwo munsi nyene niho yakoze cya cyaha cya gicumuro bakora cyo kurya ca camwa ati kuri uwo munsi nyene niho imana yasubiye kumukura kandi muri iryo tongo maze imana imuzana kurima isi yari yaraganiwe kuzoza urumva ko rero kuri bene adamu bavuga kuri adamu umunsi muri rya minsi ku rero n'ibikorwa birekuriwe n'ibibujijwe gukorwa kuri uyu munsi wahariwe guhimbaza imana mu ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi pasitori jean claude manirakiza ashikiriza ko mu bisanzwe ibikorwa nka byose ngo bikorwa ku munsi wa gatanu rero ngo aba ari umunsi wo gusenga kiretse gukora ibikorwa byo gukiza ubuzima bw'abantu aho atanga akarorero k'abavuzi ibikorwa umwizera ashobora gukora ni ibikorwa bijyanye no gufungura imfungurwa azitegura vendredi kuko vanderedi witwa umunsi wo kwitegura maze ku isabato agashusha zino mfungurwa kugira ngo ntizihave zimugwa nabi maze akaja mu gikorwa cyo gushemeza imana igituma atabindi bikorwa bikwiye gukorwa ko nuko intumbero yo gusenga ni ukugira ngo twibuke yuko hari imana yaremye byose kandi ngo tuyishemeze tuyitazire ukita umunsi wanjye ko ari uwera usumba iyindi minsi ntuje mu bijandajandi byawe ngo wikorere ibyo wigombeye ariko ukawita umunsi w'icubahiro uzobaho neza uzogira umugisha uzonezerererwa je jewe uhoraho imana yawe kandi nzoguhaza ivyo mu gihugu cya sogokuruza murumva rero yuko kuri uyu munsi si umunsi w'ibindi bikorwa ni gusenga gusenga kubera yuko umuntu agiye guhwana n'imana kandi uko agiye guhwana n'imana yitegura muri byose ariyeza kugira ngo aseruke imbere y'imana atagira agasembwa muri ubwo buryo bwo kwiyeza ni ukwigaya no kwisuzuma noneho umuntu agasaba imbabazi n'ikigongwe abikora mu masengesho cyubahiro asaba imana kugira ngo imuharire kugira ngo noneho arenguke imbere y'imana ari umuntu afise umutima ukeye kandi byongeye muri uko kwitegura kugira ngo umuntu aje gusenga ategerezwa kuba yategekanije ishikanwa yategekanije ibigira cumi n'amashikanwa kugira ngo ivyo agenda akengurukira imana yuko mu ndwi yari amaze yirukanka hirya no hino arondera aho havugwa yuko yesu canke yezu yakijije ikimuga ku munsi w'isabato ku munsi wo guhimbaza imana mbega aho naho muco mubivuga kwiki isabato yabayeho ku bw'umuntu ntabwo umuntu yabayeho ku bw'isabato bigomba kuvuga iki yesu Kristo nk'umuremyi niwe yabonye yuko bikenewe ko umuntu atagira ibindi bikorwa yokora kuri uwo munsi kubera yuko byomusamaza bikamutesha intumbero yo gushemeza koko imana nk'uko bikwiye ariko igikorwa cyo kugira neza na cyane cyane ku kijanye n'amagara y'umuntu ntiyoreka kubikora kubera yuko ku mavuriro y'abadivantisite umunsi w'indwi iyo hari umurwayi yahatumbereye abaganga baramugirira neza kugira ngo bamufashe ibyiwe yigombeye ibyo bimuzanira inyungu inyungu yo muri ubu buzima kuko icyagezwe cy'imana usomye muri kuvayo mirongo ibiri umurongo w'umunani gushika uw'icumi n'umwe ntihagira ati wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi itandatu uzokore aba ariyo uhezamwo ibikorwa vyawe vyose ariko umunsi ugira indwi ni isabato uhoraho imana yawe ntakagira igikorwa na kimwe ukorako wewe ubwawe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe canke indongoba yawe canke inka yawe canke inyambukira ni ukuvuga ngo umunyamahanga umuntu atari wo muri uwo muryango aba iwawe ntagire ikintu na kimwe awukorako kuko kuko mu minsi itandatu jewe uhoraho imana yawe naremye ijuru n'isi n'ibirimo byose ndabiheza mu minsi itandatu umunsi ugira indwi ndaruhuka ndaweza bigasobanura rero yuko umuntu akwiye gukora ibikorwa byiwe byose mu minsi itandatu umunsi ugira indwi rero akaba kwicara mu ngoro y'imana yitega yuko agiye guhwana n'imana yiwe kugira ngo imureme ukundi gusha mu inkomezi z'umutima n'inkomezi z'umubiri rero kuri uwo munsi ntitudandaza kuri uwo munsi ntituja mu mirima gukora ibikorwa ibyo ari byo byose ntituja no ku kazi ka misi yose ntituja no mu masoko kugura ibidutunga mbega n'ibikorwa by'isuku byose by'imuhira tuba twabikoze mu kiringo c'imisi itandatu ni umunsi wo kuruhuka gusa mbega tuvuze yuko ibikorwa by'isuku byo mu rugo umuntu aba yikoze mu minsi itandatu bivanye n'umuntu uminza abayemo nimba ari nk'inzu y'isima canke y'amakaro ko ishobora gucafura umwanya n'umwanya mufise nk'abana bakamenaho ibintu binabiri mbega muri ako kanya muca mubirekeraho nyene kubera umunsi w'Imana aha urumva ni ikintu kije umuntu atagiteguye kubera yuko Imana ntikunda umwanda ntabwo tworeka ngo inzu ise nabi kubera yuko umwana yasheshe ubuye nk'akarorero tureke mbere n'umwana kuko n'ukuze arashobora kuba ariko araterura bya bifungurwa agomba kugaburira umuryango mu gatondo bigashika bigaseseka hasi ni ngombwa yuko dukuraho umwanda kubera yuko umwanda ntabwo ushobora gutuma mpwemu yera aza mu rugo rwanyu igihe hari umwanda kandi ngo n'abamarayika bararuhunga iyo hari umwanda ni ngombwa rero yuko twirukana ico cose icotuma mpwemwera ataza mugabo mu bihe byiza ata bibazo ata maksida baye ivyo tubyitegurira mu muri ekereziya katolika hoho patiri Gracien yuhire avuga ko ku munsi wo guhimbaza imana kitabuza ko umukirisu cyangwa umukristo yavuye gusenga yokora n'utundi dukorwa dutuma umuntu abaho neza ariko ngo kiretse ibikorwa biruhisha umubiri agatanga akarorero ko kurima matayo muri mariko no muri luka eka mbere no muri yohani yezu aragaragaza yuko kuri uyu munsi w'imana umuntu atoruka bakazuka bavuga ati jewe nta na kimwe nshobora gukora kuko nibavuga ati rega umunsi w'imana wagenewe abantu si abantu bategerezwa kuba imbohe z'uwo munsi w'imana ko mu yahudi byari bimeze nk'uko oye ku munsi w'imana katezwa kuba akaruhuko wamengo abantu baciye babohwa ariko ku bakristu umuntu yisunze noneho n'intumbero ya yezu kristu wenyene uyu munsi w'imana yezu kristu avuga ati wagenewe mwebwe ni ukugira ngo nimwaruhuka nimwahimbaza imana muzoronke n'izindi nema ntiyavuze rero yuko umuntu ari rimwe ibikorwa byose yoca heba oya je ndiko ndatanga nk'akarorero abaganga baruhutse ku munsi w'imana ni bangahe boshobora gupfa kubera babuze ikibakurikirana abajeje umutekano baruhutse ku munsi w'imana ni bangahe boshobora gupfa kubera habuze abantu bakurikirana umutekano bakafasha abandi gufata intumbero y'amahoro aho navuze n'abadandaza bamwe bamwe badandaza ibifungurwa bugaye mu mabutike yabo amadandarizo yabo ku munsi w'imana utaronse akanya kuwa gatandatu kuko yari mu mirimo cyangwa mu yindi minsi yoshobora kwicwa n'inzara si ibyo gusa n'abamwe batwara abantu murabona nk'ubu uye iterambere risaba umuntu yuko ava ngaha akajya imakamba ku rubanza akajya mu kirundo akajya igitega agaca hariho hose ku manza none abatwara ibyo bikoresho bitunguruza bahagaritse ku munsi w'imana harimo n'abantu benshi batomara imanza nshaka kuvuga iki rero nshaka kuvuga yuko twokurikiza ya ntumbero ya yezu uguma ari umunsi w'imana ni ukuvuga iki aho turonka akanya n'ukuri ko gusenga ko kuninahaza imana ko kuzirikana ijambo ryayo ko kumva twumva yuko turi abana b'imana novuga nti abana batuye akanya bakaja kubonana n'umuvyeyi ariko ntibyobuza yuko imirimo imwe imwe itohagarara kuko ihagaze noneho harimo nibyofa cyane cane nka ya mirimo ituma abantu babaho neza bakiza ubuzima nta munsi w'imana wotuma umuntu areka kukiza ubuzima na yezu kristo yavuze ati none nk'uwo bafise igitwazi ciwe ku munsi w'isabato ku musi w'akaruhuko data wanjye yoreka kucitwara akaheke gapfa ngo nuko ari umunsi w'isabato atekanye arwaye arashobora kucyitwararika kandi ntiyabura akanya ko kwitwararika imana ko guhereza imana noneho n'imana ishaka ko tubonana kuri uyu munsi wayo mbega none ku munsi wahariwe guhimbaza imana n'ibihe bikorwa umuntu atokora jewe ndiko ndiyumvira harimo ibikorwa n'ukuri biruhisha biruhisha umubiri bikaruhisha n'umutima novuga nti nk'aha iwacu benshi usanga ari abarimyi ku munsi w'imana gutora isuka umuntu akaja kurima ego niko harimo uwugira aterega ndiko ndikenura mugabo ico gikorwa kirasaba inguvu kirasaba umwanya je mpaye ndaba co haba kimubuza wa mwanya kuva ngo nazindutse nje gusenga kandi afise iyindi mirimo nk'ako karorero mbumengo nk'umurimyi ku munsi w'Imana kubera ari igikorwa gisaba inguvu kubera ari igikorwa gisaba n'umwanya ico yo gihagarika abantu ntibategerezwa kuba imbohe z'uyu munsi ibyo yarabivuze cyane gose ariko ariko arabivuga uko oye ntiyashaka kuvuga yuko ku munsi w'imana umuntu yoca yitwararika imirimo uko yari asanzwe abigira mu ndwi yose kandi tuzi ko imana yaremye gushika ku munsi ubwira gatandatu hanyuma umunsi w'indwi ikaruhuka aho rero novuga nti benshi turategera ukuntu umuntu umuntu avuga ati na yezu ku munsi w'isabato yarakora ibitangaro yarakijije impumyi yaraciye ari kumwe n'abigishwa biwe muri wa murima nk'uko tubisanga muri mariko mu kigabane umengo cya kabiri bashonje baraca muri uwo murima w'ingano baramyogaguza ingano barafungura naho bimeze uko oye novuga nti bari bafise ibintu bibagoye hari ico bari bakeneye by’ukuri kwari kugira ngo bakize ubuzima none rero ku mukristu icyo gikorwa naho atogikora uyu munsi atabuze ubuzima buriko burapfa ni jewe simbona yuko kabukirisu noja gukora ariko ari wa murimo atawuranguye nukuri ubuzima cyane cyane ubuzima bw'umuntu bushobora kuhasigara oya icyo gikora bitegerezwa kugikora kuko ubwa mbere hoho imana yaje gukiza yaje kugira ngo abantu baronke ubuzima kandi baburonke mu mwuzurira fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah munyanyagira ku isi mugende kurondera ibyiza ingabirano mugende kurondera ibifungurwa mugende kurondera ibyo mushobora kwihereza no guhereza abana banyu urumva ko rero uwo munsi ugira gatandatu niwo munsi mukuru mu minsi indwi ku ruhande rw'abayisilamu ariko kandi uwo munsi itegeko rihari nuko abantu barasenga kandi gatanu ku munsi nk'uko bisanzwe ariko kandi kijya gisabisho cyo ku murango isaha itandatu n'igice ni igisabisho gikomeye cyane gose rero mu ndwi niryo sengesho rikomeye risumba ayandi masengesho yose y'indwi yose nicyo gituma imana yatiyakamo yuko umwanya ugeze abantu bagende n'ingoga na n'ingoga kugenda gusenga ariko ni byiza kuri uwo munsi nyene yuko abantu boshika mu ngoro z'imana kare uhereye nka saa moya bagafata umwanya ukwiye cyane gose wo guhariza ugusenga basenga imana kuyitazira kuri ninahaza gushyikaho rya sengesho rero ry'isaha zitandatu n'igice riza gutangurira abantu bose bamaze gukwira mu musigiti ariko umuntu akaba arabanza kuronka amanota yo gushyika mu ngoro y'uhoraho hakiri kare ariko iyo rero ugusenga kurangiye abayisilamu barafise uburenganzira bw'uko baca bagenda kurondera ibifungurwa e, bitandukanye na bya bindi abisirayeli mu gihe cya mose bari barahawe kuri uriya munsi ugira indwi kuko bobo bari barabujijwe ati uhoraho arakora nanjye ndakora mugabo rero ku ruhande rw'abayisilamu kuri uwo munsi ugira gatandatu w'iminsi indwi ariyo vendredi urumva ko umwanya wo gusenga barajya gusenga ariko kandi umwanya w'amasengesho urangiye abantu bagasimba gukora twa dukorwa natwo two gushobora kugira iki two gushobora kurera imibiri ibiri kugira ngo abantu baronke ibifungurwa mbega muri isilamu hoba hariho ibikorwa bidashobora gukorwa ku munsi wahebewe kuninahaza kw'imana e, ibikorwa byose bibi byabujijwe n'uhoraho imana rugira byose birabujijwe kandi gukorwa no kuri uwo munsi e, urumva rero nta bikorwa byiharijwe naka ngo kumbure mu yindi minsi byoba birekuwe canke byoba bifatwa ibibayabaye ngo ariko kuri uwo munsi gusa niwashika ngo abantu ntibaze bahirahire bace bahagarika oya ibyabujijwe mu yindi minsi bisanzwe bibujijwe no kuri uwo munsi ivyarekuriwe gukorwa mu yindi minsi no kuri uwo munsi kandi bisanzwe ibyabujijwe birekuriwe gukogwa